हवाली पीर माल मन आवली हली सलमेंदा सिर आदारी को मद कर ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪਿਲਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਾ ਜਾਰੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਹਨ ਬਚਾ ਆ ਗਲੀ